القيامة فهو لا يزداد من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا فالبدعة تميت السنة فهي سبب للهلاك وهي تفتح باب الخلاف بين الأمة وتقلل من والتقليل من شأن البدعة يؤدي إلى الفسوق والعصيان مما أحدثه الناس من البدع التي انتشرت بين الناس عامة اليوم هو ما يسمى بالمولد النبوي الذي يحتفل به في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يف لم يحتفل بذلك ولما جاء إلى المدينة وجد أناسا يحتفلون بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام محذرا أمته ومعلما لها عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك قد كان عمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة على ذلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أناس من الروافض من حكام فاطميين في مصر وأحدثوا بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك تشبها بالنصارى الذين يحتفلون بعيد عيسى بن مريم عليه الصلاة وعلى النبي وعلى نبينا الصلاة والسلام وكذلك مما ينبغي أن نعلمه عن هذا العيد المبتدع أن أناسا من المسلمين يحتفلون به وهم لا يعرفون حكمه في الشرع ويقولون إننا لا نعمل ذلك إلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباعه وبتعلم سنته وعلى ما كان عليه في حياته الشريفة وكذلك مما ينبغي أن نعلمه أنه يحدث في هذا الاحتفال من البدع والمنكرات ما الله به عليم فينبغي التجنب والابتعاد عنها والاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه فهو قدوتنا وهو إمامنا فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في مقولته المشهورة من قال إن في الإسلام سنة حسنة فقد فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أتم رسالته فليس ثمة بدعة حسنة وإنما هناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي اتباعها والابتعاد عن كل البدع والله تعالى ولي التوفيق وهو المولى ونعم النصير Poštovani džemate, čista islamska vjera, islam, sagrađena je na, da, na dva velika temelja, a to su ihlas, iskrenost u ibadetu Allahu tebareke bareke ve taala i mutabaa a to je slijedeње propisa ove vjere u ibadetima i onome što je određeno i propisano od Allaha tebareke bareke ve taala uzvišeni Allah te bareke ve taala ne prima ibadet od svojih robova osim ako je taj ibadet učinjen samo i iskreno u ime njega uzvišenog te bareke ve taala i ako je čovjek u tome ibadetu slijedio Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem dokaz zato su riječi uzvišenog te bareke ve taala gdje kaže وَمَا أُمْنِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ i nije im naređeno ništa drugo osim da ibadet čine Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući hunefa daleko od svake neispravnosti i iskrivljenosti wa yuqimu salate i da uspostavljaju namaz ويؤتوا الزكاة إذا دايوا زكاة وذلك دين القيمة إتوي براوة فيرا قد الله تبارك وتعالى U mnogobrojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem naći ćemo upozorenje na nove stvari u vjeri i na naredbu da ih se klonimo. Od tih hadisa i onaj kojeg bilježi imam i muslim u, svome sahihu, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, men amila amelen lejse alaihi emruna fehu rad, ko učini neko dijelo koje nije od naše vjere, to jeste ono koje nije propisano, to dijelo je odbačeno, kako tumači imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala fahuwa fa'ameluhu merdudun alih njegovo dijelo je vraćeno njemu to jeste odbačeno i neće imati nagradu za to i drugo značenje ovoga hadisa jeste da onaj ko čini novotarije, nove stvari u vjeri, takav u stvari odbacuje naredbu i odredbu uzvišenog stvoritelja Allaha te bareke ve taala i postavlja sebe kao zakonodavca nasuprot uzvišenog najpravednijeg suca Allaha te bareke ve taala koji jedino propisuje i određuje propise vjere. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kaseera." Ko bude od vas živio poslije mene, vidjet će i naići će na mnogobrojna razilaženja među ljudima. Fa alejkum bi sunneti i zato se držite moga sunneta. Wa sunnetil hulefa ir rašidina al mehdijine i sunneta ispravnih upućenih halifa. Addu alejha bin nevađiz čvrsto ih se držite zubima očnjacima. Wa iyyakum al-umur وإياكم محدثات الأمور إي دوبرو سچوفايته نوفي ستواري أوفيري فإن كل بدعة ضلالة يري nova stvar u vjeri dalalet to jeste zabluda ovaj hadis bilježi imami Ahmed, imami Tirmizi, imami Mađe, šeha Albani ga ubraju sahih hadise. Često je počinjao svoj govor Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječima men jehdihi Allahu fela mudilla leh koga Allah uputi nema toga koji će ga na zabludu odvesti wa men yudlil fela hadiya leh a koga Allah učini da ide krivim putem kao kazda njemu svakako toga nema niko da može uputiti wa khairul hadithi kitabullah a najbolji govor je Allahova knjiga azza wa jal وخير الهدي sallallahu wa sallam uputa هدي محمد صلى الله عليه wa أنا يبولي أوبوتا يأوبوتا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أنا يقري استوارس نوفي استوار أوفيري وكل محدثة بدعة أسواكا نوفا استوار أوفيري يست بدعة muslim imam إمام مسلم u drugom ودرغو kojeg روايته imam بيجي إمام imam إمام البيهقي kaže i dodaj Allahu poslanik alaihi sato wasalam wa kullu dalaletin fin nar a svaki dalalet svaka zabluda će u džehennemsku vatru Mnogobrojne su izreke ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem koje ukazuju na opasnost novotarija u vjeri. Velika snaga se krije u ovome ummetu, jer on počiva na čvrstim i čistim temeljima. Doćim kada se podijeli ovaj ummet na razne skupine, na razne grupacije i frakcije, po tome što su uveli u svoju vjeru nove stvari koje nisu propisane i nisu se ujedinili i čvrsto držali temelja svoje vjere u tome slučaju će biti slabi i u tome slučaju neprijatelj naš čini ono što čini i dan danas i tako će biti dok se istinski ovaj ummet ne objedini, ne ujedini i ne okupi oko čistih i čvrstih izvora ove vjere. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu je govorio i tebi'u wala tebtedi'u slijedite a nemojte ništa novo u vjeri da radite fekad kufitum dovoljno vam je ono što vam je propisano ove njegove riječi bilježi imam et taberani imam et darimi sa sahih senedom Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma je govorio kullu bid'atin dalale svaki bid'at, svaka novotarija, nova stvar u vjeri, to je dalalet, krivi put i stramputica, wa in ra'aha an-nas hasene, makar ljudi mislili i vidjeli to da je to lijepo. Ali, pošto Allah to nije propisao, niti je to radio Allahov Resul, alaihi sallatu wasalam, onda to nije lijepo i to je dalalet i stramputica. Ovaj hadis bilježi, ili ova, ovu izreku, bilježi imam Eddarimi sa sahih senedom, lancom prenosilaca. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu kada je vidio skupinu ljudi u džamiji okupljenu u halki, a pred njima su bili kamenčići kojima su brojali svoj tespih učeći subhanallah elhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah i tako dalje rekao im je sljedeće riječi والذي nefsi bi jedihi tako mi onoga u čijoj ruci je moj život moja duša innakum la ala millatin ehda min millati Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem ili ste vi na vjeri boljoj nego što je vjera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem eu muftetihu babe dalaletin ili ste vi otvorili vrata otvorene zablude kalu ma eredna illa lhajr mi nismo željeli ništa drugo osim samo dobro a on im odgovori wa kem muridin lil khairi lan yusibah koliko je onih koji žele postići dobro ali do njega doći neće to jeste ima put do toga dobra a taj put je slijedeње Resula sallallahu alaihi ve sellem Allahove tebareke ve taala objave ovaj hadis ili ovaj događaj bilježi imam Ed Darimi i imam Ebu Nuaim sa sahih senedom Ovo je bilo svatanje prvih najboljih generacija ovoga ummeta ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem u pogledu opasnosti novotarija u vjeri. Imam Malik je govorio men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammeden sallallahu alaihi ve sellem khana ar-risalata li anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ko uvede u islam neku novotariju, nešto novo što nije propisano. Jeraha hasene i on to vidi i misli zato da je lijepo, fe kad zaame enne Muhammeden takav smatra da Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da je iznevjerio svoje poslanstvo, jer Allah tebareke ve taala kaže el jevme ekmeltu lekum dinekum danas sam vam savršeno učinio vašu vjeru wa etmentu alejkum ni'meti i upotpunio sam vam svoju blagodat wa raditu lekum ul islame dina i zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom fema lem jekun jevme izin dinen pa ono što tada nije bilo vjerom la yekunul u dinan to ni danas neće biti vjerom imam šafija je govorio men istahsana faqad shara ko vidi da je nešto lijepo u vjeri, to jeste od onoga što nije propisano faqad shara takav uspostavlja novi šerijat i novi vjerozakon imam Ahmed je govorio أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تملي سنة قد ناس يسو pridržavanje onoga na čemu su bili ashabi Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem veliktida u bihim i slijedjenje njih wa terkul bid'ati i ostavljanje novotarija wa kullu bid'atin dalale a svaka novotarija jeste dalalet imami Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala im se Allah tabaraka wa ta'ala svima smiluje bio je primjerom u slijedjenju sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem pozivajući u njega i dokazujući njime propise koje je objašnjavao ljudima mnogobrojne su štete koje proizilaze iz novotarija. Između tih mnogobrojnih spomenut ćemo samo neke. Od toga je da su dijela onoga ili dijelo onoga koji čini novotariju da je odbačeno i nije primljeno kod Allaha te bareke ve taala onaj koji čini novotariju biće biće mu uskraćena biće zastrt od teube Allahu tevareke ve ta'ala dok god se drži te novotarije. Onaj ko čini novotarije neće prići haudu, to jeste izvoru Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem na ahiretu. Onaj ko čini novotariju na njemu je grijeh i onoga koji ga slijedi u tome do kijametskog dana onaj ko čini novotariju biva proklet kod Allaha te bareke ve taala onaj ko čini novotariju udaljava se od Allaha te bareke ve taala a ne približava mu se bidat zatire i umrtvljuje sunnet bidat je uzrok nesreće i propasti bidat otvara vrata razilaženja među ovim ummetom upravo zbog toga što je bid'at zasnovan na slijedjenju pretpostavki i strasti, a Allahova tebareke wa ta'ala vjera je sazdana na čvrstim i jasnim dokazima. Onaj ko olahko gleda na bid'ate i ne čine mu se opasnima, takav, takvog će takvo ubjeđenje odvesti do toga da će i sam u njih upasti i da će i da će biti od onih koji će se ogriješiti o ovaj šerijat. Mnogobrojni su uzroci koji dovode do činjenja bidata. Od tih je glavnih pet uzroka. Prvi je nepoznavanje sunneta ili korištenje slabih i apokrifnih hadisa. Drugi je uzimanje za svoje predvodnike i slijedženje neznalica u vjeri. Treći uzrok je slijedženje adeta i običaja i onoga na čemu su ljudi našli svoje pretke. Četvrti je smatranje da su neki ljudi i ubjeđenje da su neki ljudi nepogriješivi i neprikosnoveno se u tome slijedi. I peti uzrok je slijedjenje šubhi, slijedjenje sumnji i pretpostavki, a ostavljanje pouzdanih dokaza. Imam Ešatibi, rahimahullahu ta'ala, objasnio je šta je to bid'at, rekavši tariqatun fid din. To je pravac i put u vjeri. Dakle, bid'at nije kao što neznalice danas govori zašto se vozite avionom zašto se vozite kolima, zašto sjedite na ovome ili onome i tako dalje. Bidat nije u dunjalučkim stvarima, nego je bidat u vjeri. Dakle, to je pravac i put u vjeri. Muhtereatun, koji je izumljen, nije postojao prije. Tudahi es šerijate koji oponaša šerijat. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى i time se želi ibadet Allahu te bareke ve taala povećati dočim to svakako da nije ispravno poštovani džemate ovih dana mnogi od ummeta Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem uče i proslavljaju mevlud. Dužnost nam je da vidimo hukum i stav ovoga čistog i neprikosnovenog šerijata u pogledu toga na osnovu ovog prije rečenoga. Prvi koji je izmislio, uveo mevlud i uspostavio ga među ljudima, bio je Fatimijski vladar u Kairu u četvrtom stoljeću. Fatimije su u stvari Ubejdi Juni. Oni nemaju nikakve veze sa onim čemu se pripisuju, a to je Fatima radijallahu anha. Oni su u stvari Ubejdi kako su definisali mnogi islamski učenjaci, zindici, otpadnici od islama i malo je ko štete nanio ovoj vjeri kao što su učinile Fatimije. Predstavljali su se da su rafidije, to jeste da su šiti, a u biti veliku pakost, zlo, i nevjerovanje u pogledu ove vjere su nosili. Oni su uveli šest mevluda, šest rođendana koje su proslavljali. Prvi je bio mevlud poslanika, ali i sato selam. Drugi mevlud Ali, Treći mevlud Fatime. Četvrti mevlud Hasana. Peti mevlud Huseina, radijallahu anhum. I šesti, to je bio mevlud dotičnog vladara koji je u to vrijeme bio na prijestolju i na, i na vlasti. Nakon toga te mevlude je ukinuo vladar El Efdal ibn Emirul Đujuš pa su nakon njega ponovo uspostavljeni 524. godine rukama fatimijskog isto vladara el amiru bi ahkamillah el fatimi to se desilo u vremenu kada su ljudi skoro i zaboravili na te mevlude koji su bili uvedeni i uspostavljeni tek u četvrtom stoljeću po Hidžri a nisu bili poznati u zlatnim stoljećima ovoga ummeta među ashabima, tabiinima i tabi, tabiinima prvi koji je uveo Mevlud u gradu Irbilu bio je vladar el, vladar el Muzaffer Ebu Sa'id Kukburi u sedmom stoljeću. Ovi Mevludi nisu bili poznati, niti je bilo ko radio po njima za vrijeme zlatnih generacija, prvih generacija ovoga ummeta koji su opisane po svakome dobro. Niti je iko od poznatih i prihvaćenih imama radio po ovim po ovim bidatima niti ih je činio niti je niti ih je odobravao molim Allah te bareke ve taala danas učini od onih koji su na sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem koji se klone novotarija i koji koji podržavaju Allahu te bareke ve taala vjeru i ujedinju ovaj ummet onako kako je ujedinjen u prvim generacijama na Kur'an i Kerimu i na praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. kulu qawli hada wa astaghfirullahi li walakum wa risa ili muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد U pogledu proslavljanja Mevluda mnogi islamski učenjaci su se oglasili mi ćemo ovom prilikom citirati jednog poznatog savremenog islamskog učenjaka šeh Salih El Feuzana Hafidahullah koji kaže tom prilikom koji kaže o ovome Inna إن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة od stvari koje su ljudi uveli kao novotariju u svoju vjeru, kao pokuđenu novotariju u svoju vjeru, el ihtifalu bi zikra al mevlidin nebiji fi šehri rabi'i al awal. jeste i proslava u sjećanje rođenja vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem u mjesecu rabi'u al awalu وهم في هذا الاحتفال على انواع i ljudi su u pogledu proslavljanja mevluda na različitim stepenovima i postupcima. Feminhum men jeđaluhu muđarrada džtima. ima ih koji to proslavljaju u stvari i uspostavljaju time što se samo okupljaju tukra u fihi kisatul meulid i tom prilikom se čita događaj iz istorije islama o rođenju vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem e tuqaddamu fihi hutab ili tom prilikom se drže govori وقصائد في هذه المناسبة إي كسيدة سأوتشي رازنة توم بريلكم ومنهم من يصنع الطعام أئما إيه كوي بريبريما يهران والحلوى وغير ذلك إسلات كيشة توم بريلكم ويقدمه لمن حضر إي ديلي أونيما كوي ستو بريسوتن ومنهم من yuqimuhu fil masajid ima ljudi koji to te mevlude uče u džamijama ومنهم من yuqimuhu fil buyut a ima ih koji to uspostavljaju kod svojih kuća ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر a ima ih koji nisu se ograničili samo na ovo spomenuto فيجعل هذا الاجتماع مشتملا على محرمات ومنكرات pa ovo okupljanje čine da u njemu ima nedozvoljenih stvari i pokuđenih stvari min ihtilati rijali bin nisa od miješanja ili miješanja ljudi i žena war raksi wal ghina u nekim slučajima i pjevanja wa a'mal širkije ima i slučajeva gdje se pojavljuju stvari koje su od širka keli sti gasetu bir resuli sallallahu alaihi ve sellem kao što je traženje spasa i pomoći od poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada uče i govore meded ja resul Allah spasi nas i pomozi nam poslaniće u da ihi kada njega dozivaju i smatraju da on tu prisustvuje i osta i ustaju mu pred njim na noge saru bihi ala al-a'da itraže od njega da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja wa ghairi zalik i mnogo toga drugoga wa huwa bi jami'i anwa'ihi sve ove spomenute vrste wal ikhtilafi ashkalihi radilo se o raznovrsnim oblicima wa maqasid fa'ilihi i ciljevima onih koji to čine la shakka annahu bid'atun muharrama nema nikakve sumnje da je to zabranjeni bid'at i novotarija muhdese koja je uvedena u islam a prije nije postojala ba'd al-qurun al-mufaddala nakon zlatnih odabranih stoljeća bi azmanin tawila nakon dugog vremena iza toga. Svakako, poštovani džemate, da ono što dolikuje jednom muslimanu jeste da oživljava, da uspostavlja sunnete Allahovog poslanika, sallallahu alihi vesellem, a da umrtvljuje i da odbacuje bilo koje vrste novotarija i da čovjek musliman ništa ne uradi dok ne zna propis Allahov te barake wa ta'ala u pogledu određenog pitanja. Mnogo je toga što ukazuje na neispravnost i neosnovanost uspostavljanja i učenja mevluda među ljudima. Od toga ćemo spomenuti samo neke od dokaza. Poznato je da Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je učinio hijđru iz Mekke u Medinu da je zatekao tamošnje ljude da imaju svoje praznike. Pa je tom prilikom poništio sve te praznike koje su oni imali i rekao idu na ehlel islam, idul fitri wa idul adha. Naše, naša proslava i naši praznici o sljedbenici islama jesu dva bajrama, a to je ramazanski i Kurban Bajram. Mnogobrojni ajeti i mnogobrojni hadisi ukazuju na nužnost i obavezu slijedženja u ovoj vjeri i na zabranu uvođenja i rađenja ili činjenja bilo čega što je novo uvedeno u islam. I to naziva dalaletom, to jeste zabludom i krivim putem, pa ko može nakon toga doći i da kaže ovaj bidat je lijep, to jeste nema te zablude koja može da bude lijepa nakon što je Allahu poslanik ali sad sam rekao wa kullu bid'atin dalale svaka svaka nova stvar u vjeri jeste dalalet kada znamo ko je uveo ovu novotariju a to su bile rafidije, šije, koji su od davnina neprijateljski se odnosili prema ovoj vjeri. U prvom vremenu neke skupine njih proglašavale su Ali u radijallahu anhu za božanstvo pa je dao da budu uspaljeni. Nakon toga poznato je ko je izdao ko je izdao abasijsku državu, hilafet, kada je pao Bagdad 656. godine, to je bio Ibnul Alkami, šija koji je bio desna ruka tamošnje halife. Poznato nam je isto tako ko je izdao Turke Osmanlije kad su došli do pred Beč. Upravo su to bile Safevije, šije koji su bili u ili na području Šama, koji su tada izveli pobunu i tamošnji tadašnji šejhul islam je naredio da se vojske vrate i da ne idu dalje u osvajanje, preče je da se zadrži postojeće nego da se osvaja novo. Dakle, vidimo i da su uvijek kada im se pružila prilika gledali i nastojali u leđa muslimanima nož da zabodu. I to se i dan danas radi i čini i priprema, a događaje u Iraku i šire nisu nam nimalo strani niti nepoznati. Dakle, kad znamo da su oni uveli taj običaj, taj bidat i novotariju, a s druge strane znamo da novotarije su pokuđene u islamu, svakako danas je, da nam je dužnost da se toga klonimo. Oni su ti koji grade nad kaborima turbeta, i uspostavljaju džamije nad kaburima što je najstrožije zabranjeno u ovoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Isto tako kad znamo od koga su oni to preuzeli i odakle vodi taj mevlud u stvari korijen i svoje porijeklo. Time se u stvari oponašaju kršćani u njihovoj proslavi i praznikovanju rođenja Isa alihi selam a to u stvari proslavljanje njihovo rođenja Isa alihi selam nema uopšte utemeljenja u njihovoj vjeri već je to idolopoklonička novotarija koja je ušla u kršćanstvo ali, kr, ali crkva se nije uspjela tome usprotiviti niti suprostaviti i ostavila ju je do današnjeg dana da je prisutna među ljudima. Isto tako od jasnih i čvrstih dokaza jeste i to da niko od prvih generacija ovoga ummeta nije činio taj bidat i tu novotariju, iako su oni bili najpotpunijeg imana, najbolje su shvatali ovu vjeru, najbolje se za nju žrtvovali i najbolje je, najbolje je pomagali. Ljudi u pogledu uspostavljanja mevluda su raznih vrsta. Ima ih kojima je glavni cilj da se ova novotarija proširi među ljudima. A oni u biti nisu od onih na koje se ugleda niti od onih koji imaju islamskog šerijetskog znanja niti su poznati da su na sunnetu već šta više vidjet ćemo da odvraćaju od sunneta i naći ćemo ih da u pogledu svog odnosa prema vjeri da su uveliko popustili i zapustili svoju vjeru od toga je da ne dolaze u džamije redovno, od toga je da nisu u stvarima učesnici od pokornosti Allahu te bareke ve taala i tako dalje. A kada budu takvi upozoreni na tu novotariju, oni se na to ne osvrću i budu uporni u onome na čemu su. Druga vrsta jesu oni koji ne znaju među narodom uopšteno. Oni su ubjeđenja da je to ibadet, da je to Allahu tebareke ve taala drago i ugodno dijelo da je propisano ovom vjerom i oni u tome slijede one koji ih predvode. I treća vrsta, to su oni kojima je cilj da se tom prilikom razvesele da svoju ru, dušu razgale da nešto pojedu, popiju da dobiju neke ovosvjetske dunjalučke koristi zaradu i, i, tako, i tako dalje u svakom slučaju to je ono što između ostalog danas razjedinjuje ovaj ummet i naći ćete mnoge da su gorljivi zastupnici uspostavljanja mevluda i pozivanja u njih, a s druge strane da su isto tako žestoki protivnici sunneta i sljedbenika sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem što nam ukazuje na činjenicu koliko je to zlo među ovim ummetom. Neki će se pravdati time što to čine iz ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Drugi će se pravdati time što je to prilika da se oživi spomen i sjećanje na Resula sallallahu alaihi ve sellem. Doćim ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem se ne ogleda u novotarijama i u stvarima koje nisu propisane Resulullah sallallahu alaihi ve sellem on nije zaboravljen pa ga treba se sjediti jedan dan u godini već treba stalno biti na njegovoj praksi i sunnetu njegovom alaihi salatu ve selam dakle sve su to opravdanja ili zgovori bolje rečeno onih koji nemaju potpore ovome šerijetu, a o tome će inša Allah posebno biti govora. Dužnost nam je da se klonimo svih vidova novotarija, da ih ostavimo oni koji su ih činili da se pokaju Allahu te bareke ve taala i da druge ljude upozore na njihovu štetnost i dužnost nam je da se svi okupimo oko Kur'ana Kerima i oko prakse sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Molim Allah te bareke ve taala da nas učini od iskrenih sljedbenika njegovog Rasula sallallahu alaihi ve sellem od onih sa kojima je on te bareke ve taala zadovoljan. Danas ćemo, inša Allah, sakupljati jedan prilog za jednog našeg brata iz Zenice koji je oslijepio, inače je deložiran iz svoje kuće, ima ženu i troje djece preko naše ovdje braće koji su stupili sa njim u kontakt dakle saznali smo da je u velikoj potrebi da mu se pomogne pa to inša Allah nanijetite za svako dobro vama u vašoj vjeri u Dunjalku i Ahiretu Jezakumullahi Jezakumullahi اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش